Abajisi kakera, abajisi kakera, kuri radiyo Agashitsi. Agashitsi kakera. Ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi. amahoro neza mwebwe muwandanya gukurikira radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi uno munsi tugaruka ku bisokozo tukaza gushimikira cyane cyane mu nyigisho ziri muri ibyo bisokozo mu gashitsi kandi uno munsi muteramanye n'umwigisha muri kaminuza Pierre Claver mu karabe muri kino kiganiro mwateguriwe nanje Alain Desire Bukeye neza turabahaye ikaze agashitsi kagera soko intoke zotangira uruzi duca wishyura ngo yawe sokwe sokwe sokwesha gusokwesha ubwa mbere intumbero ya mbere niyo ko utuma umuntu yiyumvira agashobora gutora inyishu mu gutwenga muri ko muravugana neza ni ukuvuga agasokozo gatuma umuntu arondera ubwenge iyo buri bukamufasha gutora inyishu y'ako gapfindo mugabo muri ko muratwenga kuko niyo bikunaniye ntibagutwenga cyangwa bagutwenga bimwe by'agahema mugabo ntibagutwenga ngo urayobe ikirenga ikindi cya kabiri biratuma agasokozo n'ejo ukabona ukabona sinzi kurubaka urubaka umukenyezi wawe atetse urashobora kubaganira n'abana kugira ngo abe arahishe ni ukuvuga birafata birafatira abana ntibasinzire kugira inkoni birasha. mwumva ni udukino kandi tukaba dutwenza mu wa gatatu gusa intumbero yo kujya mu kibazo y'uko natwe twigisha abana ni ukuvuga natwe ibyo basukuru baturaze tuba tubiraga abandi murumva utakaranga ukaba akabanga ni ukuvuga rero ni ukuvuga kumenya kwigobyora mu bigoyi ibyo ari byo byose nibyo dusaba n'abana twigisha ni ukuvuga ni ukumenya wewe mu ngorane urimwo mu mbatane z'ingorane urimwo wikurayo ushobora kwikurayo wewe nyine hmm. ku rugero ugeze ko ku myaka ku rugero ugeze ko ku bwenge ku rugero ugeze ko mu by'ubuzima ntube ikinyaganwa nka ntube ikijora ntube ikijiji ni ukuvuga ni amajyamba asigura umuntu abongetse mu ngorane ni ukuvuga atazi kwikurayo mu ngorane ziba zimushikiye agapfa kwemera byose nk'uko umenga ni ibisanzwe mm-hmm. ntibijya bavuga mu kintu ati wigize inzira baragucako rero ntawo kwigira inzira inzira zindi ziriho miruzi izingu zingu ntiwarimenya ngo uhere ndaguhaye itimbi ry'ifuku canke ibarabara sokwe miruzi tora akato ntora kandi tujye kurondera icyo tutari bubone ndaguhaye amaganga y'inkoko urayabona icyasongoye ihora icyasongoye iho ntawe eh, ukizi urumva cyo kimwe n'abaganga y'inkoko eh. bakabukura bagaca rero hari aho bamwe baca bakura ko ujya munwa hajya bafata umukuza sinzi ko ubu ari cyo mukoza ni icamwa c'umuhiti hanyuma bakacanikira eh, kimaze kuma ikoramwo ibintu birimo kaca kaba karya gakuza bashiramwo inzoga nturagenda mu manza z'ubugeni hajya basaba ni nka tujya hanyuma karya rero kera hataraza ibikombe by'abazungu niko twakoresha mu kudaha amazi bicaye mu kudaha inzoga rero gakubise mu mpanga n'ubwo kaba gakubise ahantu hari mu nzoga hmm? katituri kanadwibira karavuga kakongera kadubiri iyo kadubiye duri hmm? rero eh, ni ako kato kabikubise mu ntuze mu mpange kugira mu buzima bwa misi yose igisokozo wumva umuntu abakubajije uteza kumwishyura umugabo akora kubaza mu gutwenza si kubaza nko muri sentare si kubaza ko mu ntahe ni ukukubaza mu byo gutebura kandi gutebura n'umuco mwiza w'ikirundi hajya umuntu adatebura n'icyiyumviro ashikirije ntigishika muri iyo misokora uvuze ijambo ririmo gutebura rica ryinjira rigaca rihoma nko ku gihome ntiriveko ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko iki kibusotse nikiba cagushikiriye utegereza rero kumenya ingene ugifata ijambo rero rigusotse ni ukuvuga rigushitse riba rigushikiriye uraryakira iyo rigira neza rigira nabi naho ukarikuramo ni uko bavuga bati ijambo rica mu matwi gusa hariho n'ibica mu kanwa ijambo riguciye mu kanwa amenya ibyo bintu bya kera bikamutuma agendera ibyo arimwo bikamutuma araba muri kazoza rero umuntu mwiza yomenya gusokwesha gusokwesha murumva ko nahindura utwatuti cyangwa gusokwesha bica bitandukana gusokwesha ni ukuvuga ndaba ariko nagira ibisokozo birahurira ahantu mugabo ni ugusokwesha si ngombwa mu bisokozo nashobora gusokwesha ikijumbu nagenda rero ujya gucakira cyangwa gushyira inyuma nabyumva ugomba kunyereka ikinoni mba nshatse gutuma ugira amero kugira amero no kuvuga ku cyo gishaka nawe kubera ndagifise mhm. hmm? agatsima gaca kakubitira kugira ndakiguhe cyangwa ndaguheko muganje ndaguha kumaje gupima kufise umutima uhuha ndashobora kugikuha nkaja mbona urahutse umutima ngaca ndagisubiza inyuma kugira mbe ndakurabwe rumeze koko eh, ko ufise umutima uhuha canke uzi kwihangana ngaca ndasubira nkakigarukana ugaca rero kubera wabonye ingene nagize ubwa mbere uca buhoro buhoro uje buhoro buhoro ndashobora kuca kuko ndashobora kugiguha ugaca uvuna ntugitware cyose. koko wowe ushatse kurya inka nka nyineyo zabigupfura rero ndaguha mugabo ndaguha ko igice uje nabi rero ntubakwa kubyonona muje neza turagabura neza paniro agashyiga ni hano ikiganiro cuno munsi giciye kigarukira twari ko tubaganirira ibijanye n'ibisokozo aho twashimikiye cyane cyane ku bijyanye n'inyigisho ziri muri ibyo bisokozo mu kiganiro kizokurikira tuzoshimikira cyane cyane ahavuye ibyo bisokozo turabe n'ibisokozo uko byifashe muri kino gihe murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro arakoze n'umwigisha muri kaminuza Pierre Claver Mukarabe ikiganiro mwagiteguriwe na Alain Desire bukeye neza murakoze agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi